atxemate, ez dut uste atxemain dela zera baita, eh? bon, da hemen izatea gobernua izorratzeko. Ba, jendeak nahi du, ekentzea, me ez du muitu nahi. Bai da. Ah, zendeu kendu nahi du? Zendako ekendu, hori izterako zona guretako. Gu koherentea gelditzen gira, guk nahi dugu lan lege proiektu hori kentzea, eta beraz guretzat e, ez da bukatua, gu e, kontra segitzen dugu, ba, mobilizazioak antolatuak direno, guk e, parte hartuko dugu, ez baita onartzen ahal horako lege proiektu bat. Mm. E, bada, ba, bai, bada kidura bat hori seur da, Gero informazio mailan eh, be jendeak kuraia ere galtzen du eh, ikusten baita parean ez dutela ez dutela gibelerat egin nahi Baina, ala ere, guk jogu bai, berdela segitu eta sinetxi eta posible dela zerbait lortzea. Bai, hemengo dinamika aberatsa da, aldatu bain dela bi urte hori igualezen posible, baino gaur egun egia dela... Badago dinamika hon bat. Behar bada egia da amaikagarren eguna dela, eta uda ere gainean den kontu horrekin, ba, behar bada, bai, eh, jendea behar bada gutxitzen ari da, baina bo, ez du erran nahi, ala ere, arrazoirik ez dela borrokatzen segitzeko,